الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا صاحب الحقيقة الله جل شانه إذن نسيم صلوات السلام نفسلني الله وسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرو bojite se Allah Allaha Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Pred dvije subote mi smo uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć završili otprilike tako da kažemo prvi dio sure El Kahf odnosno kazivanje o mladićima iz pećine. I svi smo zajednički vidjeli koliko se iz jednog kuranskog kazivanja može uzeti pouka i poruka. Znači samo jedno kuransko kazivanje. Nekoliko kuranske ajeta pa smo toliko izvukli pouka i poruka. Normalno pouka i poruka koje su korisne za našu vjeru. što se previše pouka i poruka koje su naravno korisne za našu vjeru. Ne za naš dunjaluk, nego nešto što će nam koristiti i na dunjaluku i što će nam koristiti isto tako i na ahiretu. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini da što više vremena u svom životu provodimo sa takvim kazivanjima i uzimajući što više pouka i poruka iz tih kazivanja. Ostalo nam je da kažemo jedan ajet koji je on otprilike vezan za, za ovo kazivanje, a to je 26. ajet ove kuranske sure u kojem Allah subhanahu wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu, reci, znači obraćanje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da prenese drugim ljudima kada kaže kulillahu a'lamu bima labithu. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali pečeni. Reci, o Muhammede Allah najbolje zna koliko su ostali pećini. Mi smo vidjeli prethodno da Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِيَةِ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْعَ I red, oni su ostali u pećini koliko? 300 godina i dodaj 9. I rekli smo šta znači 300 i dodaj 9. Da razlike između sunčevi i mjesečevih godina biva 9 godina. Pa je po jednom 300, a po drugom 309 godina. Jalla Đelešanu nam kaže da stoliko ostalo. Međutim, sada ovdje dolazi naredba poslaniku alejhi salatu wasalam, reci Allah najbolje zna koliko su ostali. Da li sad ovdje pod navodnicima dolazi do kontradiktornosti? Da na prvo Allah subhanahu wa ta'ala kaže ostali su toliko, pa nam da kaže Allah najbolje zna u smislu, ne znate koliko su ostali, ne. Nego kao što kaže Ibn Kesir, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje podučava ljude da ako nešto ne znaju, da kažu Allah najbolje znao. Allah Đelešanu ovdje podučava ljude da ako nešto ne znaju, da kažu Allah najbolje zna. I zato se kaže u komentaru u kuranskog ajeta, kao što kaže Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, kaže, to jeste, ako budeš upitan, ili da si bio upitan, prije nego što ti je rečeno koliko su ostali, onda reci Allah najbolje zna koliko su ostali. Onda reci šta? Allah najbolje zna koliko su ostali. To je, draga braćo, pravac. Da se još malo naprijed ima tamo. Što je draga braćo? Pravac u ovoj vjeri. Kao što smo, neću reći desetinama, kao što smo stotinama puta ponovili. A to je da čovjek ako u ovoj vjeri nešto ne zna, da kaže Allah najbolje zna. Odnosno da pita nekoga ko je učen. Jer u ovoj vjeri nema lupanja. U ovoj vjeri nema da bude kao što na primjer kada čovjek dođe u školu, nije se spremio iz nekog predmeta, prozove ga učitelj, prozove ga učiteljica, profesor, i onda ustane i počne mlatit, mlatit, mlatit, nadajući da će šta? Da će pogoditi. U Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri tako nema. U Allahu vjeri tako nema. Ili kažeš što je tako, ili kažeš ne znam. Ili kažeš što je tako sa dokazom, ili kažeš ne znam. I zato se prenosi od Selefa da su govorili, da kažeš ne znam, kaže to je pola znanja. Da kažeš ne znam, to je pola znanja. I zato jedne prilike su došli ljudi iz jednog mjesta, iz jednog dalekog mjesta, imama Maliku, imamu Maliku, poznatom imamu, jednom od imama četiri mezheba. I postavili su mu jedan broj pitanja, da kažemo 20, ne sjećam se sada tačno koliko je spomenuto u predanju, međutim on im odgovorio na samo mali broj tih pitanja. A na većinu tih njihovih pitanja Odgovor je bio, ne znam. Allah najbolje zna. Ne znam, ne znam, ne znam. Pa smo rekli ljudi, pa dobro, šta ćemo reći ljudima kada se vratimo? Hoćemo li im reći da ima malik, ne znam? On je rekao, recite im da ima malik, ne znam. Znači, ono što sam znao, recite im da sam rekao tako i tako. Međutim, ono što ne znam, recite ljudima da ima malik, ne znam. Znači, e to je, draga vreću, vjera. To je temelj ove naše vjere. Da se u našoj vjeri ne govori po mišljenjima, po analogiji, Da se ne govori da se nalupa, nego da se govori na osnovu dokaza. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže lehu gajbu samavati wal ard. Allahu pripadaju. Odnosno Allah zna tajne nebesa i zemlje. Abasir bihi wa asma. Kako samo on vidi i kako samo on čuje. Subhanallah. Nakon ovog gazivanja, Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje nekoliko njegovih svojstava. A to je Allahu sluh, Allaho vid, Allahovo znanje. Lahu, lahu gajbu samavatu. Samo Allah je taj koji zna tajne nebesa i zemlje. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja'lamu sirra wa ahfa. Allah zna tajnu i zna šta je tajni o tajni. Subhana, pogledajte ovog znanja. Ma te teskutu min waraqatin la ya'lamuha. Ne padne ni jedan list sa drveta, a da Allah djelašanu to ne zna. Nijedan lis na dunjaluku ne padne sa drveta, a da Allah djelašanu ne zna tu pojedinost da ta lis pao sa drveta. I zato ovdje pogledajte u kakvom obliku dolazi ovaj kuranski ajed. Ebesir bihi vas. Kako samo on vidi i kako samo on čuje. To jeste niko na dunjaluku ne čuje. Niko na dunjaluku ne vidi. Nema te sile koja vidi ili koju čuje. Kao što je Allahom sluhi Allahom. Pogled. Draga braću, zašto? Na više mjesta u Kur'anu. Često nailazimo da Allah Đalašanu spominje da on taj koji sve čuje. Da on taj sve koji vidi. Da on taj koji sve zna zna. Zbog čega se na toliko mjesta i u tako različitim oblicima spominje Allahu Đelešanu znanje. I Allahu vid. I da Allah Đelešanu čuje. Draga braću, spominje se kako bi se mi bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu spominje na više mjesta i tako često te svoje osobine da bi mi bili svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala. I da čovjek zna, da ne zna šta da uradi, da Allah Đelešanu zna šta je uradio. Da ne zna šta da rekne, da Allah Đelešanu je to čuo. Da bilo šta da pogleda, da bilo koji haram pogleda, Allah Subhanahu wa ta'ala kaže, ja alamu ha'inata l'a'uni wa ma tuhfi sudur. Allah zna, onaj pogled kriomice koji odi, ode, wa ma tuhfi sudur, i ono što kriju čovjekova prsa. Kolim tubdu ma fi sudurikum am tuhfuhu, ja alamu. Reci, Reci o Muhammed, ako vi budete krili u svojim prsima nešto, ili to pokazali, ja'lamullah, Allah je lašanu to zna. Wa ja'lamu ma fi samavati ulad. I Allah zna šta je na nebesima. I Allah je lašanu zna šta je na nebes i na zemlji. Allah je lašanu nam spominje to da budemo svjesni da svaki naš pokret, da svaki naš uzdisaj, da svaki naš pogled, da Allah je lašanu o tome obavještaju da Allah Jelšanu to zna. I da ćemo za ta svaki svoj uzdisaj, za svaki svoj pokret, za svaki svoj pogled, da ćemo odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da ćemo polagati račun. Svaku riječ koju izustiš, Allah Jelšanu će te pitati. Zašto si je rekao, zašto si to uradio, zbog čega, tako dalje. Za sve ćeš to polagati račun. I sad čovjek treba da bude svjestan, draga braća. Allah subhanahu wa ta'ala. I sad čovjek koji se druži sa Kur'anom, druži se s ovim kuranskim majetama, može li da sada u jednom momentu svog života bude musliman, bude ono mladić musliman, klanja, međutim poslije toga ode u haram. Ode, sjedi u društvu gdje ima i ovog harama, i ovog harama, i ovog harama. Haram, dobro, znaš li da te Allah Đalešanu vidi? Znaš li da te Allah Đalešanu čuje? Znaš li da Allah Đalešanu je obaviješten o tome sa kim sjediš i zbog čega to govori i šta radiš? Međutim, čovjek to radi. Allah mi da je čovjek svjestan. Da je čovjek svjestan ti Allah mi djelašanu u svoj sam, ne bi to učinio. Bil čovjek činio neku glupost, ako je u blizini njega neki pobožan čovjek. I zato je došlo u hadis poslanika, ali salatu sam, stidite se Allaha kao što se stidite dobrog čovjeka iz vašeg naroda. Zamisli da je neki čovjek koji je bogobojazan, koga poštuješ, da je prisutan. Bili radi ono što radiš ponekad. Da li bi govorio ono što govoriš ponekad? Ne bi. Stidio bi se. Dobro. Međutim, Allah subhanahu ta'ala vidi Allah je lešanu čuje, Allah je lešanu vidi, Allah je lešanu zna, pa zbog čega govoriš? I sad to je draga mreću. Ko spozna Allah subhanahu wa ta'ala, ko kroz njegova svojstva, kroz, kroz njegove osobine, on će biti od onih koji su uspjeli. On će biti od onih koji kada se, kada pred njega dođe neki haram da ga učini, reći ostane to Allah radi. Pok Ispred njega se kaže ovaj, postavi ovaj haram, postavi se ovaj haram, ovaj haram. No sve to ostavlja Allah radi. Zato što zna u tom momentu da ga njegov gospodar čuje. Da njegov gospodar zna. I zato čovjek ne može da bude licemjeran. Ne može da bude licemjeran prema sebi. Da sad bude ovaki, sada bude onaki, to čovjeka grize. Pa čovjek nekada kaže, grize ga, sam sebi kaže, grize onaj moj haram, pogledaj kako sam u ovom društvu ovaki, međutim kad odem u ovo društvo sam ovaki, kakav sam ja kao ličnost. Međutim, što je više na tvoje spoznaje tvojeg gospodara subhanahu wa ta'ala, sve se iskreni i prema samom sebe. Što je više na tvoja spoznaja tvojeg gospodara subhanahu wa ta'ala, sve se više iskreni i prema samom sebi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u 27. ajta kuranske sure kaže dolazi ponovo jedna naredba poslaniku sallallahu alaihi wa sallam a to je vatlu ma uhi lejke min kitabi rabbike Muhammede ti uči ono što ti se objavljuje od knjige tvojeg gospodara. La mu beddele neke rimati. Nema nikakve izmjene, niti promjene njegovim riječima. Walem teđida min dunihi mutah. I mimo Allaha nećeš naći nikakvo utočište. Pogledajte, ovdje dolazi poslaniku, ali se nam na naredba da se druži sa Kur'anom. Vatru ma uhili tim Uči. Znači, uči i radi ponom. I postupaj ponom. Što se objavio od knjige tvojeg gospodara. Jer to je knjiga u kojoj nema nikakve izmjene. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ Ti mimo Allaha nećeš naći nikakvog pomagača. I zato kaže Ibn Jarir al-Tabari, kaže Ibn Jarir al-Tabari, o Muhammede uči Allahu Đalešanu u knjigu. U komentaru ovog kuranskog ajeta. Ako ne budeš učio Allahu Đalešanu u knjigu, onda nema toga ko će ti pomoći. Onda nemaš nikakvog pomagača ako se okreneš od Allahu Đalešanu. Treba braćo, sljedeći ajet je ajet u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori, a to je 28. ajet ove kuranske sure, o jednoj novoj vrsti iskušenja. Jer rekli smo, da kao što je spomenuo jedan broj islamskih činjaka, da Allah Đelešanu u suri Al-Kah spominje šest vrsti fitnaluka. Šest vrsti iskušenja. I kažu da sva iskušenja na dunjalu koja su bila i koja će biti, da se vrte oko ovih šest vrsti. Prvo je bilo iskušenje sile, a to je ukazivanje ovim mladića. A to je čovjek, kada neko sprovodi sinu nad njim, mnoge stvari od vjere ne može da, da spravede, osim ako ne smugne snage. Drugo iskušenje je jedna veoma bitna stvar. I zato mislim da današnje predavanje, inšala i ta'ala, da ćemo iz njega uzeti koristi. Draga braćo, druga stvar je iskušenje ugleda. gleda. Druga stvar, iskušenje ugleda. A to je da čovjek po svojoj prirodi voli neki ugled. Pa tako čovjek, na primjer, ako zna nekog čovjeka koji je nešto u nekoj mahali, pa makar ta mahala bila baš mahala mala, ko blagajska kasaba. Ako je taj čovjek u toj mahali koja je pa makar mala nešto, ljudima je drago što ga znaju. To je presenik mjesne zajednice Brankovac. Nekim ljudima drago. Zato što je to u čovjekovoj prirodi. E zamislite kako je tek onda kada je poznanstvo s nekim ljudima koji su u nekoj državi nešto, koji su ministri, ugledne ličnosti i tako dalje. I zato čovjek često puta zna, na primjer, kako bi dokazao da kažem da je svoj ugled, kaže, prije nekoliko dana ja sam bio, sjedio sa tim i sa tim. E, prije nekoliko dana me zovnuo taj. Prije nekoliko dana ja sam zovnuo toga. A rekao sam mu, a rekao mi je, Znači hoće da kaže kako se druži sa uglednim, sa uglednim ljudima. To je nešto što je u prirodi svakog čovjeka. To je nešto što je u prirodi, draga braće, svakog čovjeka. A to je da čovjek hoće da ima ugled. Međutim, ova stvar, ako ne bude u granicama koje postavio Islam i šarijat, može da upropasti čovjek. I ta stvar upropaštava čovjeka. Upropaštava ga i na dunjalku i na ahiretu upropaštava i muslimani, i upropaštava muslimani. Koliko je nemuslimana koji su propali na dunjaluku, u tom svom dunjaluku, radi ove stvari. A pa sad to ljudi ponekad, da bi bili bliski nekom nekome, radi ugleda, da bi dobili blizinu tog nekog čovjeka, čine mnoge greje, da Allah je lašanu sačuva, čine zulub drugima, čine nepravdu drugima. Na udu je ta'ala nekada čine i kufr i širk radi dvije osoba. Kako bili bliski tim osobama. I sad to pogledajte. Naprimjer, sada, kada su padali, kako padaju ovi razni režimi u islamskom svijetu. Ja sam, na primjer, u zadnje vrijeme pratio neke emisije o Sadamovom režimu u Iraku. O tim ljudima koji su smaknuti zajedno sa njim. Koji su bili blizu njega. I šta su ti ljudi radili? Samo da bi stekli naklonost Sadama. Ubijali su djecu plima. Ubijali su muslimane ovako bijali su, kažnjavali ovako. Sve, znači da, da bi dobili naklonost jednog čovjeka. Činili su i kufr na vjerzu. Ja priznavanje neke partije kao programa, mimo Allahu Đelšanu zakona je po, ne, po islamu kufr. Ne vjerzu Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braćo, ova stvar radi bitnosti, Allah Đelšanu nam o toj stvari govori u 28. ajetu ove kuranske sure, a to je sura Kaf. A to je ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže mu osbir nafsaka مع rabbahum bil ربهم wal والعشي yuriduna وجهه A ti o Muhammede, pogledajte, ponovo obraćanje poslaniku alaihi salatu wasalam. A ti Muhammede, ti se čvrsto drži onih koji se mole svom gospodaru jutrom i večeri. Allah Đeršanu kaže šta? Ti se o Muhammede čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom i večer. Dobro. Međutim, kada pogledamo šta je bio povod objave ovog kuranskog ajeta, mnoge će nam stvar biti puno jasna. I zato kao što smo spomenuli pravili, u samo imamo jednu nauku koja se zove Esbab An-Nuzul. Povodi objave kuranske ajeta. Jer neki kuranski ajeti su objavljeni bez povoda. Bez da je neki događaj bio povod, odnosno kao odgovor ti Kur'an, e, kao odgovor, odnosno da ti ajeti dođu kao odgovor na taj događaj. Međutim, neki ajete su objavljeni u Koranu povodom nekih događanja. Pa zato kažem povod objave tog i tog ajeta. Međutim, ne znači da svaki ajet ima povod objave, ne. Neki ajeti imaju povod zbog kojeg su objavljeni. Pa tako, na primjer, ovaj kuranski ajet ima povod zbog čega objavljeni. I zato se kaže, zato se kaže da znanje, da znaš povod objave nekog kuranskog ajeta, da to šta? Pomaže u razumijevanju samog kuranskog ajeta, kao što ćemo vidjeti sada. Pa je tako došlo sahihu imama muslima, od sad ibn Abi Vakas, radijallahu ta'ala anhu, da kaže, bio sam zajedno sa šestoricom, bilo nas je šestorica, zajedno sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, bio sam ja, bio Abdullah ibn Mas'ud, bio je čovjek iz premena Huzail, bio je Bila, radijallahu anhu, i kaže, još dvojica, čija sam imena zaboravio. Još dvojica, čija sam imena zaboravio. Međutim, Sad ibn Abi Waqas, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal radijallahu ta'ala, su bili ljudi koji nisu bili na daređi u tom društvu, da su bili pod navodnicima uglednici, kao što su bili neki mušrici. Veliki broj mušika, kao što je bio Mayim Kaleb, kao što je bio Abu Lahab, kao što je bio Abu Jahl, i tako dalje. Znači nisu bili. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam se normalno, kako bi ljudi prihvatali islam, družio se sa tim koji su bili muslimani. Međutim, jedne prilike dolaze ti uglednic Kurejšije. Dolaze poslaniku, alaihi salatu wasalam, i kažu mu, Mohamede, kada bi ti ove ljude, ovu vukaru, ove siromašne ljude, kaže, kada bi malo udalio od sebe i od svog sjela, kaže, onda bi došli mi da te slušamo. Onda bi se, kaže, mi okupilo kod tebe i kaže, mi bi to onda slušali. Ili kaže, kada bi posvetio nama, vrijeme i mjesto nama sjela kada bi posvetio njima poseb. Ali nemoj bogati sa tom fukarom da se mi miješamo. Subhanallah. Pogledajte. Znači zamislite, poslanik alihi salatu wasalam, o tolike svoje želje hoće da svaku, do svakog čovjeka dođe vjera. Da do svakog čovjeka dođe istina. Da niko od ljudi ne umre na kufru i na vjersu, jer čovjek ako umre na kufru, ako umre na širku, ako umre na nefaku, tada će mi sačuva propast. I oni dolaze tu, pogledajte. Tamo, ne dolazi sa iskrenim nijetom. Jer onaj koji dođe sa iskrenim nijetom, on dolazi i kaže, ja hoću istinu. Ja se otvaram. Poput zemlje u kojoj se nešto sadi, ja dolazim da čujem istinu. Međutim, oni dolaze sad na jedan način. Poslaniku alaihi salatu wasalam i kažu mu, lau tarat la, kaže, kada bi izbacio ove, kaže da ne dolaze u naše sjeli. Pa kaže sad ibn Abi vakas, fa waqa'a, fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma še'an jaka. Pa kaže to u tom trenutku, znači kada su oni došli. I kaže nešto palo. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam na pamet. Znači poslaniku je nešto palo na pamet, palo nešto na um. Hoće da kaže, možda je pomislio poslanik alaihi salatu wasallam da to učini. Međutim, poslanik alaihi salatu wasallam ništa nije učinio. Poslanik nije rekao, vi idite, vama ću posvetiti nego je samo poslanik ali i salatu se nam pomislio. Bi to dobro bilo da uradi? Hoću to uraditi? Pa kaže Asad ibn Ebu Jokas, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam pomislio što je pomislio, pa kaže fa haddatha bihi nafsa. Pa je kaže, to je arapski izraz u kojem se kaže, pa je kaže prozborio sam sa sobom o tome. U smislu, hoću li, neću li. Pa je Allah je lešanu objavio ovaj kuranski ajit. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم kaže ti se čvrsto drži oni u arapskom jeziku ovdje se koristi izraz wasbir saburaj budi strpljiv u arapskom jeziku sabur sabur jezičko značenje sabura jeste da se držiš čvrsto uz nešto. Haps. U arapskom jeziku jezičko značenje sabura je haps. I zato se kaže čovjek u hapsu. Znači čovjek zatvore. Znači, jezičko značenje sabura jeste da se čvrsto držiš uz nešto. Naprimjer, zato za čovjeka koji je, koji je zarobljen, se kaže sabur. Znači, da je taj čovjek sabur. Pa se kaže, na primjer, ubijen je kao zarobljeni, kao zatvorenik. Kutila sabura. Što znači da riječ ta sabur, znači da se čvrsto, čvrsto nečega držiš. Pa Allah Đelešanu ovdje objavljuje ovaj kuranski kajet, kaže, osbir, ti se čvrsto držiš kome se obraćao? Poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom i večer. A ko su ti? To su bili oni siromašni muslimani. Subhanallah. Naredba poslaniku alejhi salatu vesselam da se drži ti koji su bili fukare, koji su bili siromašni. Ti se čvrsto drži oni koji se šta? Mole svom gospodaru jutrom i večer. To je nešto što je mjera. Da se mole svom gospodaru jutrom i večer. Ne da su ugledni, da ima i metak, da ima i ugled, da ima i ovo, ne Nego da se mole svom gospodaru jutro večere. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا I nemoj, subhanahu, pogledajte ovaj kuranski izraz. Kaže, nemoj svoj pogled skidati sa njih, želeći ukras ovog dunjalka moj svoj pogled skidat. Allah Đelšanu još na dva mjesta u Kur'anu spomenuo pogled. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na. Sura Hijr, sura Taha. Jer kaže poslaniku alihi salatu wasalam, nemoj svoj pogled bacat prema onome što smo i mi dali u dunjalku. Jer ponekad čovjek neće. Kažeš mu hoćeš li? Neću. Međutim srce hoće. Čovjek ono gleda onaj pogled, joj, vidi, joj da mi je. Allah Đalešanu i to zabranjuje poslaniku alihi salatu wasalam. Znači samo to bacanje pogleda i da se diviš dunjalku, nemoj to učiniti. I ovdje u ovom kuranskom majetu se upotrebljava isti izraz. Vola ta'du ajna, svoj pogled, nemoj skidat sa njih, nemoj svoj pogled baca drugima. I gledat prema njima. To ridu zinete hajati dunja. Želeći sa tim ukraz dunjaluka. Poslanik Ali Salatu Vesan nije htio ukraz dunjaluka. Nego Allah Đelešanu to opisiva tako. Vola tuti amen agfalna kalbahu an amrina. واتبع هواه وكان أمره furu. i nemoj slijediti onoga i nemoj biti samo čije srce daleko od Allaha i koji slijedi, koji slijedi svoje strasti i čija je stvar daleko od istine. Ovaj Kur'an je braću Allah, jedna velika škola, jedna velika pouka, jedna velika poruka u životu svakog od nas. Jer nema čovjeka da, kad, da nekada nije bio u nekom iskušenju radi ugleda. Da stekne on ugled ili radi nekog čovjeka koji je na nekom ugledu da učini nešto. Što je suprotno Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer što je suprotno Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi i da da da ovaj kuranski ajet sprovedemo u svojim životima. Sad ti, draga braćo, u ovom kuranskom ajetu vidimo još jednu stvar. U ovom kuranskom ajetu možemo vidjeti još jednu stvar. Međutim, ovo što ćemo sada spomenuti, neke stvari, to nijekom slučaju ne znači da izlazimo iz teme, da prelazimo na, drugu, na neku drugu temu, da smo ostavili ovaj kuranski ajet. Jer kuranski ajeti su poput jednog korijena, jako korijena u zemlji. Međutim, koji baca svukuda svoje grane. I zato kuranski ajet, znači svoje grane baca u sve svjere čovjekovog života. I zato iz koliko kuranski ajet, na prvi pogled nešto ne vidim, međutim taj ajet također ukazuje na tu stvar. Tako nam ovaj kuranski ajet ukazuje još na nekoliko principa. Prva stvar, Jesna da Allah Đelšanu ona u ovom kuranskom majetu kazuje na ljubav među muslimanima. I kakva treba da bude ljubav među muslimanima? Da muslimani treba da vole jedni druge. Zato što su muslimani. Zato što su njihove duše čiste. A ne da mjera za ljubav bude kakav je ko na dunjalku. I zato pogledajte ovdje. U kuranskom ajetu je naređenje poslaniku alaihi salatu wasalam da bude ponizan prema svakom vjerniku da je ne znao kakav. Ko što kaže Ibn Kesir u svom tefsiru, bio bogat, bio siromašan, bio vaki, moraš prema njemu da budeš ponizan. I da ga voliš. Jer mjera ljubavi u islamu jeste koliko je neko pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato što, što je rekao poslanik alaihi salatu wasalam, da je vrhunac islama, šta? Da voliš u ima Allaha i da mrziš u ima Allaha. To je vrhunac islama. Ne da voliš na osnovu svoje strasti ili, zato, ili na osnovu koristi. Ne, nego na osnovu na osnovu imana. I zato pogledajte. Subhanallah. Pogledajte. Allah je lišan u Kur'anu kada nam govori o nevjernicima. Kada nam govori o kufru, kada govori o širku. Allah je lišanu kaže šta? Kaže da je to poganluk. Kaže da je to nečist. Allah je lišanu kaže o vjernici. Nema mušrikuna neđas. O vjernici. Mušrici. Mušrici. Nevjernici, oni su poganuk. Oni su nečisti. Znači li to da nevjerni, ako ga dotakneš, da ne možeš klanjati da je tvoja rusa, ruka postala nečista? Ne znači. Tamar ako te pljune, znači da je njegova pljuvačka nečista? Ne znači. Znači li to da taj nevjerni, da njega nije počastio Allah Đelešanuhu? Ne, njega Allah Đelešanuhu počastio. Jer svaki sin Adamov, svaki insan je počešćen od Allaha Đelešanu zato što ga Allah Đelešanu stvorio kao insana. Allah Đelešanu je počestio insana i kaže Vala kad karamna bani Adam. Mi smo počestili sinove Adamove. Međutim, čovjek ponekad ponese sa sobom nešto što je nečist. I zato ti ljudi koji su nevjernici, oni su prihvatili i uzeli te ideje i programe u svojim životima i ponijeli su nešto što je nečisto. Jala Đelšanu i naziva da su nečiste. Međutim, kada se očiste od toga, oni, oni postaju čisti. I zato, draga braću, čovjek nekad, Arapi kažu, kremekumullah, ono, to je izraz ko što mi kažemo, da izvineš. Hoće da kaže, onaj, čovjek ponekad uđe, na primjer, u čenifu. I, na primjer, osjeti miris. Da izvinite, mokraće, izmeta. I ono, znači, da izvinete samo što ne povrati. Zbog čega? Zato što je to nešto što nije lijepo. Zato što je to nešto ružno i manifestuje, znači, uzrokuje jednu takvu reakciju. Međutim, pogledajte, Allah Đelšanu u to nevjerstvo naziva da je to pokadnog. A pogledajte u suštini šta je nevjerstvo. Pogledajte šta je nevjerstvo. Ljudi kažu, nema Allaha. Ljudi kažu nema Boga. Ne mu da bila je tako. Ljudi kažu, danas imate ljudi koji ne sa muslimanska imena, a te ista koji kažu Boga nema. I ovo sve kako je nastalo, kaže sve to nastalo slučajno. Međutim, kažu Boga nema. I da onda ne kažemo kakva sve ismijavanja od njihove strane dolaze na račun vjere. Neka ti Bog dao kad mu dođe neko siromašni, he, ako ima Boga, što ti nije dao? E, ako ima Boga, ne udubila je tala, što je ono malo dijete umrlo? E, ako ima Boga, što je ovo? pogledajte, pogledajte, tog razuma. Sve to nije poganluk. Pogledajte ljude koje Allahu Đalašanu prepisuju širk. I misle da vjeru Allaha jednog jedinog, oni vjeruju nekakve tipove koji su napravili svojim rukama. Međutim, onoga koji je stvorio sve, njega ne priznaju nego vjeruju kipaj. Pa ne uzbila i tala neki kažu da se Bog u tijelo tijelovi, tijelovi u tijelo čovjeka. Pa ima neki kažu, kažu drežnicu čuva baba dži. Ne znam jeste to čuli. Drežnicu čuva baba dži. Mi je to da račun drežnjaka. Šta je baba dži? Kažu baba dži je posljednje utjelovljenje Boga u čovjeka. I čovjek ima koji se moli. Međutim, jedno vrijeme je kanjo i sve to, međutim, kaže, baba dži je rekao, ostanite vi svoje vjere, ostanite muslimani, kostanu muslimani, hindusi ne kostanu hindusi, ovi ne kostanu, ali kaže vjerujte u baba džin. I kaže, baba džin čuva drežnicu. I kaže, na utbi, ima čovjek oltar, svaki dan se moli baba džiju. I kaže, bab, drežnicu čuva i sačuva je rat baba džin. Znači, to je, to je istina, pazite, to postoji pravac. Dobro, postoji pravac koji vjeruju stvarno da taj neki baba džin, dječak iz Indije, da je stvarno posljednje utjelovljenje Boga u čovjeku. I znači to su hiljadama ljudi da Allah Đelšanu sačuva koji to slijede. Međutim, pogledajte tog poganluka. Da čovjek kaže, na uzu bilna je ta da Allah je jedan jedini koji nije, koji nije stvoren, koji nije rodio, koji nije rođen, kaže da se on, na uzu bilna je tjela u tjelovi u nekog čovjeka. to nije poganluk. Pa zatim pogledajte duše ljudi duše griješnika. Ljudi koji samo govore o haramima. Ljudi koji samo govore o ženama. O alkoholu. Kako će učiniti ovaj haram? Kako će učiniti ovaj? Kako su njihove duše? Normalno, manje su pogani od duša nevjernika. Jer duše vije, koje musliman ko kaže La ilaha illa la Muhammadu Rasulullah dobiva jednu čistu osnovu. Međutim, zaprljaj. Ali on lakše može da je očisti. I pogledaj ti ljudi koji su takvi. Allah Đelašanu naziva da je to nečist. Međutim, čovjek koji je musliman, koji klanja, subhanallah, klanja pet vakat namaza. I sjetite se onog hadisa poslanika Ali Salatu Sam, da poslanik Ali Salatu Sam kaže, zamislite da se pred rijekom, pred kućom nekoga od vas nalazi rijek, koji se kupa svaki dan pet puta. Hoće li što ostati priljavšte na njim? Zamislite se pet puta tuširaš. Pet puta, pet puta. Hoće li što ostati poganu kanat? Vi neće ništa. E tako namazi skidaju sa čovjeka njegove grije. I onaj čovjek koji klanja pet vakata namaza, koji je čist. Klanja i noćni namaz. I spominja Allah subhanahu wa ta'ala. I klanja na file. Međutim, ti pored njega možda nekad prođeš, moliš Boga da ti ne ugleda. Jer on možda neki siroma. Možda on neki u društvu koji nije na nekoj da reći. I sad to vjerujte mi. Među nama ima ljudi. Među muslimanima ima ljudi koji okreću glavu od drugih muslimana. Ne, da ne znam taj čovjek šta. Znači, među muslimanima ima ljudi koji okreću glavu drugih muslimana. Koji klanju pet vakat namaza, prođe međutim okrenu glavu od njega. A kad vidi nekoga, koje je neko i nešto, bilo da je u politici, bilo da je ovde, Allahu ekvar, kada je vidio meleka, kada je došao meleku u, ljudskom obliku, zbog čega? Allah Đelešanu sačuva radi čovjekove slabosti. I draga braćo, ovaj kuranski ajet liječi te bolesti. I zato Allah je lašanuhu nam odi, zato pogledajte, poslanik alaihi salatu wasalam. Poslanik alaihi salatu wasalam, najodabraniji čovjek od Allah subhanahu wa ta'ala. Najodabraniji stvarenji od meleka i od ljudi kod Allah subhanahu wa ta'ala je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik, nare, poslaniku naređeno da svoje vrijeme provodi sa kim? Sa Bilalom, radijallahu ta'ala, sa Habbalom. Ashabi koji su bili sromašni. Međutim, ashabima je bilo ashaba koji nisu imali što se kaže ni kućišta ni mačišta. Nisu imali svoju kuću, nisu imali svoj. Znači, imali su, živjeli su pred džamijom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zvali su se kako? Kako? Ashabu suf, ahlu sufe. Znači, sufa je ono što je ispred džamije. I tu je bio jedan broj ashaba, poslanika, alaihi salatu wa koji su tu provodili vrijeme, tu spavali, tu sve, tu jeli, nisu imali svojih kuća. Poslaniku, alaihi salatu wa sallam, naređeno da sa njima provodi svoje vrijeme. Znači, draga braću, islamu, ništi sve te razlike. Je Jel neko na ovoj je jel neko profesor, je jel neko zanatlija, jel neko ovaki. Allah Đelešanu nam kaže da se držimo, da se volimo ako smo vjernici. I zato da Allah Đelešanu sačuva. Međutim, bolje još čovjeka ako će, pazite. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže tu aradul fitan ala al-qulub. Fitnaluci napadaju čovjekovo srce fitnaluci, ova iskušenja, iskušenje ugleda, iskušenje e, sile, iskušenje znanja, iskušenje metka, što će doći kasnije u suri, to napada čovjeku u srce. I ako čovjek svoje srce ne bude branio, sa, ne bude se Kur'anom branio ti iskušenja, on će nadvlada čovjekovo srce. I zato dolazi tu uloga, draga braćo, Kur'ana, da se brani sa Kur'anom od ti iskušenja koji ti dolazi. Ti možda sada izliječiš, čuješ predavanje, izliječiš se od te bolesti koje se zove ugled, Međutim, nakon 15, 20, mjesec dana, dva mjesec, tri, opet se to vrati. I opet ide neki musliman okrene žao, i ovaj, gdje se sa njim po salam, tviće me taj, taj da se ja s ovim salami. Subhana. Međutim, čovjek koji redovno se, non stop se druži s Kur'anom, s Kur'anom, s Kur'anom, on uvijek napominje sebe o tim stvarima. Draga braću, sljedeća stvar. Također u ovom kuranskom majetu vidimo jednu drugu stvar. A to je princip, odnosno aspekt džemata i zajedništva. Pogledajte ovdje to, kao što smo rekli, kuranskog izraza, gdje Allah djelašanu naređuje poslaniku, alaihi salatu wasalam, da se drži uz te ashaave. Čvrsto se drži. I zato po nekim predajama, kad je objavljen ovaj kuranski ajat poslaniku, sallallahu alaihi salam, poslanik je izjurio iz svoje kuće, izdrčio iz svoje kuće da vidi ima neđe skupina vjernika da sjedi, da sjedne sa njima. I rekao je hvala Allahu koji me naredio da sjedim u ovakvom društvu. Ljudi koji su sjedili, spominjali Allaha i učili Kur'an. Spana, poslaniku alaihi salatu wasalam naređe. Međutim, mi znamo da je od osnovnih principa Islama zajedništvo. Džemat. I zato vidimo kako je poslanik alaihi salatu. O tome možemo držati predavanje i predavanja. O tome kako je poslanik sallallahu alaihi salam napravio tu generaciju. Kako je poslanik napravio tu državu? Država koja je oborila sve druge države. Pred kojom su se sve druge države pokorile? Napravio poslanik sallallahu alaihi sallam. Jedan čovjek. Međutim, sa programom od Allah subhanahu wa ta'ala. Sada svaka zajednica, svaka skupina muslimana, gdje god se nađe, nekoliko muslimana moraju da uspostave džamat. Moraju da šta? Uspostave to zajedništvo. I zato ovaj kuranski ajet nam, draga braću, između ostalog govori i o tome. Znači jedan išaret na važnost tog zajedništva. Ti se ovdje vidi važnost tog zajedništva. Ne može da se uspostavi negdje jedan ja u čemat. Ako ljudi su podijeljeni, da kažem, u smislu neko je dobar sa nekim, ovaj je dobar sa ovim. U smislu, normalno, priroda je da je neko bolji sa nekim nego sa nekim drugim. Međutim, u smislu da ovi koji su, da kaže, malo gore, da se međusobno druže, koji su malo dole, da se međusobno druže, ovi koji su takvi zajedno se druže, znači da se prepoznaje ta razlika. Znači, osnovno, ne može da dođe do džemata. Jer razlika, znači ako neka stvar se pokaziva u vanštini, to upućuje da je unutrina ista taka. Ako se ti sa nekim ne družiš, izbjegavaš ga, omalovažaš, to znači da ti njega omalovažavaš u svom srcu. Jer čovjek vanština upućuje na čovjek unutrinu. I zato poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi kao imam redo safove, šta bi govorio? Namojte se razilaziti fa tahtelifa kulubuk. Vola tahtelifu fa tahtelifa kulubuk. Namojte se razilaziti. To jeste nemojte se odnicati jedan od drugog. Nemojte jedan krene naprijed, jedan nazad, kako vaša se srca ne bi razišla. Što znači ako se raziđete u svojoj vanštini, jedan ode malo tamo, odmahneš sredo, znači vaša srca su razjedinjene. Jer ta vanjština upućuje na čovjekovu šta? Na čovjekovu unutri. I zato, draga braća, obaveza je muslimana gdje god da se nađu da uspostave džamad i da uspostave zajedništvo. zajedništvo. Jer u radu za islam mora da bude neka strategija. I zato poslanik Alihi salatu wasalam, kada je tijel da čini hijđru u Medinu, naredio je šta? Ko što je zabilježi ima Buhari sun sahihom, Addu li sahabe. Rekao im, izbrojite mi sahabe. Izbrojite mi koliko muslimana ima. Da znam, ima li 100, ima li 200, ima li 300. Jer jedan vođa, ako zna koliko ima svoje vojske, on zna, zna šta može, a šta ne može sa tim brojem vojske da uradi. I zato je poslanik sallallahu sallam znao šta može, a šta ne može. Kako bi nas podučio koji dolazimo posle. Šta može 100 muslimana, šta može 200 muslimana, šta može 300 muslimana. I zato muslimani su obavezni da uspostave taj džamat. Međutim, kako? To je prepušteno njima. Na koji način će djelovati zajednički? Na koji način će gledati da privuku druge? Da li kroz sport? Da li kroz kulturu? Da li kroz nauku? Međutim, obavezni su da se drže zajednički i da drugi na taj način privlači. Jer treba vraću, ono što mora da bude briga svakog muslimana jeste ummet. Ova islamski ummet i u kakvom se stanju ovaj ummet nalazi. Zadaća jednog muslimana, jednog mladog muslimana, draga braća, ovo ovaj je bitna stvar, Allah mora da bude u kakvom stanju se nalazi ovaj umet. U kakvom stanju se nalazi islamski svijet. Kakvo je stanje moje braće u Palestini? Kakvo je stanje moje braće u Afganistanu? Kakvo je stanje moje braće u Čečeniji? Kakvo je stanje moje, kakvo je stanje moje braće ovdje? Danas da vlađu samo sačuva, ne smijemo dopustiti da glavna stvar jednog mladog čovjeka muslimana, pazite, Usmana koji klanja pet vakata maza, da bude kako će se oženiti i kako će pronaći princezu svojih snova. I da kaže Allah Akbar, ovo je princeza mojih snova. I da gleda gdje ima kakav mevlud, gdje ima kakvo veće učenje Kur'ana i da ode tamo i da se postavi kako bi ulovio nešto. Ne može čovjek, draga braćo, da to bude vrhunac njegove spoznaje. Vrhunac njegove brige. Da čovjek kaže, ženit se, imat ću djecu, i ja tu završavam svoju karijeru. Normalno govorili smo. Šta znači? I kolika je važnost u islamu da se čovjek oženi, da ima djecu. Međutim, čovjek da se oženi Allah radi. Da se čovjek oženi kako bi koristio islam i muslimanima. Kako bi sebe kao pojedinca udalio od harama. Kako bi imao djecu koja obožavaju Allaha djelašanuhu jednog jedinog kako bi njegova žena bila sa hijabom, kako bi bilo sve više hijaba, kako bi bilo sve više žena koje liče na muslimanke. Znači, to je briga jednog muslimana. Draga braćo, ne samo da čovjek ugodi svojim strastima i tu se završava sve. Čovjek mora da se brine za ovaj umet i u kakvom položaju se ovaj islamski umet nalazi. I čovjek, draga braćo, ne smije da sebe omalovaži. Da kaže, kako ću ja? Kako će ja sad da neko počne klanjati? Da neko dođe? Da neko ovo? Da neko ovo? Ljudi, znate li vi da ima ljudi naših godina koji su milioneri? Ljudi koji su milijarderi? Ljudi koji su s našim godinama toliko zaradili tog dunjaluka? Zar smo mi toliko smatani i toliki levati da ne možeš da kažeš, e sada ću ja biti čovjek međutim koji će uz Allahom Đelešanu pomoć, ovako pomoć muslimanima. Pa ću, na primjer, gledati da u mojoj mahali se napravi džamija ja ću, da kažem, sazva taj odbor, ja ću tražiti pare, ja ću ovo. Zašto čovjek ne može da kaže, ja ću biti taj koji će gledati da što više djece iz moje mahale dolaze i idu medite. Ja ću biti koji ću gledat ovo, ja ću biti koji ću gledat ovo. Znači čovjek koji tako ne razmišlja, on sam za sebe kaže da je levat. Znači levat da ne može biti veći levat od njega. Jer pogledajte kako ljudi, onome što hoće, kako uspjevaju. Čovjek hoće ovo, Allah Đelešanu mu da. Međutim, naša je zadaća svima da budemo takvi vjernici. Da svoju snagu koju imamo da koristimo za briga ovog ummeta. Da vidimo kako da bude što više muslimana koji klanjaju pet vakat namaza. Jer mi znamo da u našem gradu ima crkava. Znači ima prije bilo jedna ili dvije. Međutim, sada dolaze ovi, sada dolaze ovi, sve više i više kršćanski i organizacija i ovi koji dolaze iz dalekih zamalja, iz Amerike, iz Engleske, iz Škotske, odavlje kako bi našu djecu koja se zovu Muhammed, Ahmed, Ibrahim, tako dalje koji bi podučavali Isusu, koji bi govorili o kršćanstvu. Znači dođu ljudi sa tim nijetom, sa takvom namjerom. Međutim, mi koji smo tu urođeni, ne možemo da ljudima govorimo Ili stid nas da ljudima govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala, je Allah Đelešanu sačuva. Stid da kažem ljudima idem na predavanje, učim Allahu Đelešanu vjer. I će mi neko reći, meti, će ćeš sad temići, što ne dođeš vam, džeraje, džesovi, džesovi. Tako braću, to se pada pod to, to fitnu, iskušenje tog ugleda. A molimo Allah Đelešanu da nas sačuva. Če ovom kuranskom ajetu također vidimo i možemo vidjeti i važnost zajedništva, odnosno džemata. I draga braćo, na kraju da ukažemo da razmislimo ovom kuranskom ajetu i ono što smo čuli večeras. Jer fitna ugleda, iskušenje ugleda, koliko je samo ljudi udaljili od Allaha i Đalešanu vjeri. Koliko je samo muslimana koji su bili dobri muslimani, klanjali pet vakata namaza, ne bi ostavio seba u džematu, nema te šanse, nema te sile. Međutim, ugled, pozicija, ovo, ono, čovjek poče ostavljati ovo, čovjek ostavlja ovo, čovjek ostavlja ovo i na kraju završi, znači gledaš ga u njegovu manštinu, u njegovu porodicu, u njegov život, kažeš je to čovjek musliman ili je to čovjek ne znam šta. Međutim, ljudi su počeli kao oni koji klanjaju pet vakata maza. I zato, draga braćo, molite Allaha da učesti naše srce. I da nam da ono da odstrani od nas ono što je zlo za nas. Jer ponekad čovjek, ponekad čovjek može uspjeti, na primjer Allah Đelešanu ga iskuša sa džihadom, da bude hrabar. Čovjek tu bude hrabar. Dođe vrijeme džihada, dođe vrijeme rata, čovjek bude hrabar. Međutim, dođe mu iskušenje para, tu položi ispit. I vidiš i zato koliko oni koji su bili u naci, završio rat, došle pare, ukoro toliko, ukrao toliko, ukrao toliko. Zbog čega? Nešto mu nije bilo iskušenje, međutim neka druga stvar mu bilo iskušenje. I zato molimo Allaha dželle šanu da nas sačuva od stvari koje nećemo moći izdržati. I stvari koje nećemo moći podnijeti. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od iskušenja ugleda. Da nas sačuva od iskušenja ugleda i da sačuva Allah subhanahu wa ta'ala naš dunjaluk i naš ahiret. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر ما neko